ikusgarriena segur da izanen dela kostaldean, hor, iriek baitituzte pantaila handiak edo panoak, eta hor, egin dugu afitxa bat, vive le pei bazka en eran edo bizi ezazue, jatorrizko izkuntzan euskara, eta hala, hau koloretsua da, erakusten du publiko biziki eh, dibertsoa edo desberdina, hori, raiteko eh, jendeeri, Edo horrek ikasten alduela Euskara, ez da egia lehenda bat da, mito bat da Euskara ez dela ikasten al. Jendean hitzek eh, nahi lukete ez dira menturatzen, ideia da, da emaitea tigia edo e, e, emeia eta pusatzea jendeak urratxaren eh, egitea. 2000 amazazpi, 2000 eta ogoien artean bozkatu ditu gauza indartsuak, baina simbolikoak, guai behar da konkretuan sartu, erran nahi baitu eh, Euskara hizkuntza politika aktibo bat eta efektibo bat abian, abiazi.